U narednom pitanju stoji šta je, e, šta je se sanjati na e, možda nije tekst dobro ispisan e, šta, vjerovatno šta znači sanjati se na hađu već četiri godine se sanjam u vrijeme hađa pa ako mi možete pojasniti san neka vas Allah nagradi. Valati, hajra, znači, kad vidi neki od, od onoga što Allah subhanahu wa propisao, kao što je borba na Allahovom putu, kao što je hađ, ibadet, namaz, učenje Kur'ana Kerim, Kerima, boravak na hađu mora da posjeća, da bude od nekih znakova Allah subhanahu wa da vas odvede, da izvršite peti rukn min erkan islam a to je da hađ bude, znači, ono što, što, što, treba, inshallah da bude u praksi primjenuto i možda imate mogućnost da budete do nikoj treba da bave hađ i da se preispitate po tom pitanju, da molite Allah subhanahu wa ta'ala ili da vas Allah obraduje inša Allahu ta'ala da vam dadne mogućnost da obavite taj a to je znakova hajera i dobrote da osoba sanja meku, Keabu i ta mjesta koja Allah subhanahu wa odabrao na drugim.